ta'ala da naše svako sastajanje i svako rastajanje bude samo Allaha subhanahu wa ta'ala radi a pogotovo nam je velika čast kao što smo i čuli iz najavljenog priloga da u našem društvu se nalazi neko koji je nama posebno drag a to je čovjek Daija Alim koji je iz porodce poslanika ali salatu wasalam pa pustit ćemo i dati riječ našem šehu a vas molimo da budete strpljivi ako ja promašim negdje plavo po prevođenju tu je šeh i ostale daje da malo pripomognu jer posle večere se treba spavat ali eto la haule u la kuvete illa billah pa ćemo se inša Allah družiti večeras na temu tumačenja sure nebe ili sure amme kako je kod nas poznato faljete fa bavešije أعوذ بالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله النبي سورة النبأ من الصور المكية التي نزلت تبين أمر الله تعالى في خلقه وتبين نعم الله تعالى على خلقه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سورة عمه هي kao što poznato mekanska sura, znači objavljena u Mekki, s kojom Allah tabareke wa ta'ala nas obavještava o svojoj moći i obavještava nas o, svojoj, o svojim blagodatima prema nama. ثم تبين حقيقة أهل النعيم وحقيقة أهل الجحيم A zatim nam Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava stvarnost stanovnika dženneta i stanovnika džehennema. يبدأها ربنا بقوله عما يتساءلون Počinje Allah subhanahu wa ta'ala ovu plemenitu suru u upitnom obliku o čemu oni jedni drugi pitaju. وعما معناها عن ماذا يتساءلون لكن العرب تختصر الكلمات وهذا من ثروة لغتها تختصر الكلمات مثل قوله عما أو قوله الصهي وغيرها من الكلمات المختصرة التي تدل على معاني كثيرة Ovdje kazali smo da je ovaj prvi ajet u upitnom obliku kod Arapa je znači poznato i to je dokaz jačine i snage arapskog jezika da se što manje upotrebi da kažemo slova pa Arapi kažu amma o čemu a ovdje je došlo amme znači još skraćenije od toga znači to je bogatstvo ovoga znači jezika da se znači sa što manje riječi ili slova iskaže ono što se hoće kazati. يتساءلون غير يسألون Ovdje imamo oblik jete saelun. Znači međusobno, znači s obe strane se dešava zapitkivanje, zapitkuju se. Razlika između ovog oblika glagola i oblika pitaju. يعني يسأل بعضهم بعضا Znači u ovome slučaju je pitaju jedni druge, postavljaju pitanje jedni druge, znači radi se o dvijema skupinama. وذكره الله تعالى بالفعل بالفعل المضارع ولم يذكرها بالفعل الماضي يعني ما قال عنا تساءلوا I vidimo ovdje da Allah subhanahu wa ta'ala je upotrebio glagol u sadašnjem vremenu, a nije upotrebio glagol u prošlom vremenu. والسبب في ذلك أنهم أهل الضلال والشك يبقون في هذا التساؤل إلى يوم القيامة I razlog svemu tome jeste što nosioci dalaleta i šubuhata, oni će se znači ovako zapitkivati sve do sudnjeg dana. الله يسأل ولكن الله إذا سأل في القرآن الكريم ليس من جهل Allah pita, ali to ne, zla, ne znači da Allah ne zna sve o tome i da pita zato što nema znanje o tome. لأن السؤال في القرآن من الله على سبعة أنواع Jer je u Koranu <coughs> način kada Allah pita, znači ima sedam načina pitanja. Kada Allah Đelšanu postavlja pitanja. وهذا ليس مجال ذكرها لأنه نحن في التفسير يعني. I ovo sada bi nam uzelo puno vremena da o tome samo govorimo, jer mi se sada, znači, bavimo sa tefsirom. لكن لنفهم قاعدة أن السؤال من الله تعالى في هذا ليس من جهل إنما لحكمة I bitno je ono da razumijemo, znači, ovdje jednu bitnu stvar, a to je kada Allah subhanahu wa ta'ala pita, to nije da Allah ne zna, nego tu se kriju, tu se krije velika mudrost. عن النبأ العظيم O vijesti velikoj, kaže uzvišeni, pitaju. Pitaju se. النبأ العظيم النبأ معناه الخبر Ovdje nebe'u znači o velikoj vijesti. ولهذا سمي النبي نبيا لأنه يخبر عن الله Pa zbog toga se kaže da je poslanik ili izaslanik izaslanikom zato što on je obaviješten od strane Allaha Đelešanu. ولذلك في قراءة ورش يكون مهموزا بدل ما يقول يا أيها النبي في قراءة حفص يقول وفي قراءة ورش يا أيها النبي Pa vidimo i ko sami, znači, kerajeta razliku. Pa ćemo primjer radi kod Hafsa naći da je ja ejuhan nebi, a kod verša ja ejuhan nebiju. Nebiju. Nebiju. Znači sa hemzetom. Jani alledi yumbiju anillah. Znači, onaj koji je od ove riječi nebe, je tako, vijest, onaj koji je obaviješten od strane Allaha Đelešanu. إذا يخبرنا الله تعالى بأن هؤلاء الكفار تساءلوا Znači, vidimo da nas Allah subhanahu wa ta'ala ovdje obavještava da se nevjernici međusobno raspitivaju, zapitkivaju. تساءلوا عن أمر اسمه النبأ العظيم O čemu se to oni, znači, zapitkivaju, zapitkivaju se o velikoj stvari ili o velikim vijestima. فهو إما رسول الله وإما يوم القيامة وإما القرآن الكريم Pa kad se kaže ta velika vijest, šta se tu otprilike podrazumijeva? Znači to se podrazumijeva ili Allahov poslanik, ili sudni dan, ili Allahova knjiga. وإذا نظرت إليها ستجدها كلها مجتمعة ورسول الله نزل عليه القرآن ورسول الله علمنا ما هو يوم القيامة وما فيه فهي كلها مجتمعة في سؤاله Pa kada pogledamo ove sve tri stvari se znači on nalaze kome je znači ovaj objavljen Kur'an poslaniku sallallahu alejhi ve sellem e, ko nam je govorio o sudnjem danu govorio nam poslanik alejhi salatu vesselam znači ovo sve troje znači sažeto i međusobno povezano الذي هم فيه مختلف هذا النبأ العظيم اختلف فيه الكفار Znači, ovoj velikoj vijesti su se podijelili nevjernici, kao što kaže Kur'an, o kojoj oni različita mišljenja imaju. واختلافهم يأتي من تناقض من ضد مثلا Pa znači, zbog, otkud dolazi to veliko razmimo ilaženje kod njih, upravo zbog te kontradiktornosti koja se nalazi kod njih. Sami su znači kontradiktorni. يقولون هو أمين ويسموه الأمين ثم بعد ذلك يقولون هو كذاب كيف نجمع بين النقيضين كيف جمعتم واختلفتم بين نقيضين بين أنه أمين وبين أنه كذاب الأمين لا يكون كذاب والكذاب لا يكون أمين Pa vidimo znači koliko su nevjernici sami po sebi kontradiktorni. U jednom momentu kažu on je al-amin, onaj koji je povjedljiv. S druge strane kažu on je lažov. Kako će biti onaj koji je povjedljiv lažov? A kako će onda lažov biti ovaj, povjedljiv? Zar nije ovo znači samo po sebi kontradiktorno? To se znači samo kod nevjernika tako može naći. ثم قلتم أنه شاعر وقلتم أنه مجنون كيف تجمعون هل يكون مجنون شاعرا Zatim kažete, on je pjesnik, to je znači u onome momentu nešto, znači čovjek, ono što danas kažu, intelektualac, znači, ovaj, s druge strane kaže on je lud. Kako će lud čovjek biti intelektualac? Ovaj, znači, ovaj, književnik. Kako se ovo dvoje može pomiriti? إذا هم بدأوا عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وهم مختلفون Znači u samom tom ratu protiv poslanika, ali sad sami tom neprijateljstvu, kad hoće da, znači, ovaj, neprijateljski zauzmu stav protiv poslanika, ali salatu islam nisu tu jedinstveni. Svaki ima svoj vid nekakvog neprijateljstva. وهي بداية خسارتهم وفوزهم صلى الله عليه وسلم To je znači u startu početak njihove propasti, a uspjeha poslanika, ali salatu wasalam. لذلك توعدهم الله قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون Zato Allah Želšanu im, znači, ovaj, obećava i prijeti im, znači oni, sigurno će oni znati. وكل كلا في القرآن الكريم معناها Svakako će oni znači znati. كل كلمة كلا في القرآن الكريم معناها الزجر من الله Znači, svi oblici kada u Koranu dođe, kella, to je zeđer. Malo na zeđer. يعني Prijetnja. Ja. Znači, to je vid prijetnje od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. غير كلمة لا هو بالعرب عندنا كلا ولا كلا معناها زجر لا معناها ليست زجر Znači imamo mi u Kur'anu la, a imamo kella. Znači, ovo kella je znači prijetnja, a ovo la je nešto drugo, znači negacija. Kella se ja'lamun fil mustaqbal. Thumma التراخي يعني يأتي بعده سيعلمون قال العلماء لماذا كررها الله تعالى Dalje Allah Žešanu kaže, to nije dobro, on će saznati sigurno, ovdje se, znači, ponavlja da, znači, dva puta u budućnosti, znači, kaže se u budućnosti, pa onda opet u bliskoj budućnosti, da će oni sigurno znati. Postavlja se pitanje zašto se ovdje postavlja dva puta ovakav oblik. قال العلماء إما للتأكيد يؤكد على أنه سيعلم وإما أن الأولى عذاب الدنيا والثانية عذاب الآخرة Pa kažu islamski učenjaci, ovo dva put u budućnosti da će znači ovaj biti kažnjavani može biti u obliku znači potvrde tekida sigurno će znači biti ovaj dva kažnjavani pa opet kažnjavani a opet drugi kažu to može da bude da bude kazna na dunjaluku i kazna na onome svijetu. إذن هذا المقطع السؤال من الله تعالى للحكمة ثم بيان اختلافه بين بداية السورة أنهم مختلفون في الإسلام وسيبقون مختلفين في الإسلام حتى يروا العذاب الأليم I ovo je, znači, taj hikmet o kome smo govorili, kada Allah Želešanuhu kaže i da, da oni se zapitkuju, znači hikmet izlačimo iz toga da će oni, znači, ovaj, nevijenici u borbi protiv Islama uvijek biti podijeljeni i sve će to tako biti dok zaista i Allah Želešanuhu zato sve ne kazni. ثم بدأ المقطع الثاني من السورة ليخاطب به جميع الخلق بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين منة الله تعالى على عباده Ovaj prvi dio vidimo i zaključujem se on znači odnosi znači konkretno na te nevjernike koji su podijeljeni u toj svojoj borbi znači na račine ovaj, se bore protiv islama to je da kažemo jedna cijelina a nakon toga dolazi drugi dio gdje se Allah Želešanuhu obraća svim ljudima na zemlji pa čak i poslanicima i ističe te blagodati koje nam je dao فقال ألم نجعل الأرض مهادا Pa kaže uzvišeni, zar zemlju posteljom nismo učinili? وألم أصلها لم للنفي لكن إذا أُضِيْتَ إليها ألف التقرير تفيد التوكيد وتبقى تجزيم هذا باللغة Znači, ovde, samo da vidimo gdje smo, Da, nešto samo da se... Ovdje imamo elem, ovaj, ovdje znači imamo elem, znači imamo elif, pa imamo nakon toga lem, što, što je džezm, jel tako? Ovaj, ali ovo je ovo kada dođe elem, to je u obliku, znači opet nekakvog tekida. Aj, elem neđu al, al arba, mihada. Al mihada هو الشيء الممهد الذي يستريح فيه الإنسان لذلك سمي سرير الطفل مهدا Znači, kazali smo, ovo je oblik opet te ekida, znači, potvrde da je Allah Đelešanuhu učinio, znači, zemlju posteljom a mi znamo znači da se čovjek u posteli znači odmara ovaj i zato se sama ona znači ovaj bešika u kojoj znači boravi znači dijete zove Mehden لذلك حدد الكوكب الذي جعله دار الخلافة للناس وهو الأرض Znači Allah Žešanu od ti planeta učinio je znači zemlju da ona bude znači mjesto u, u, u tom kosmosu znači učinio je Allah Žešanu zemlju da ona bude mjesto gdje će biti ljudski rod. إذا لا القمر ممهد للسكنى ولا الشمس ولا أي كوكب ممهد للسكنى إلا الأرض Znači, i Allah Želešanuhu, znači, toj zemlji, nijednom i drugom, znači, stvorenju nije ovaj dozvolio to da se tu nađe osim zemlje. Ima kale, alam neđal, alam jakul, alam nahlu. Zatim kaže Allah Želešanu Zar nismo, znači, učinili, a ne kaže, moglo bi, znači, izgledati da je moglo doći, zar nismo stvorili. لأن الخلق هو الإيجاد من العدم يعني شيء غير موجود ويوجد فيسمى الخلق jer kad se spominje izraz al-halq znači nešto nije bilo pa je sada znači stvoreno لكن الجعل نجعل أي خلق ثم صيره إلى شيء آخر Međutim, kada se upotrebi ovaj drugi, znači, oblik učinili, ke, خلق الشيء ثم صيره لشيء آخر مثل جعل الشمس ضياء وجعل القمر نورا وجعل الأرض مهدا Znači Allah Žešanohu stvori znači nešto, a zatim ga znači odredi da ide u tom pravcu. فإذا من الله علينا أن جعل لنا الأرض مهدا لو لم يجعلها مهدا كيف سنعيش؟ لو لم يفجر فيها الأنهار والعيون ويمهد الطرق ويجعل فيها الشتاء والصيف والحرارة والبرودة كيف سنعيش I ta blagodat koju Allah subhanahu wa ta'ala znači učinio prema nama tako da tako što nam je prilagodio ovu zemlju da možemo, znači učinio nam ovu zemlju posteljom u smislu znači da se na njoj može normalno živjeti to jeste dao je da na ovoj zemlji imaju znači rijeke imaju izvori imaju znači mjesta koja dozvoljavaju život sa svim tim znači okolnostima koje su potrebne za dotični život. ثم من جملة التمهيد ذكر الآية التي بعدها فقال والجبال أوتادا A nakon toga kaže uzvišeni i planine stobovima. لأن الجبال الوتد هو ما يضرب بشد الخيمة من حديد أو خشب يضرب فتشد الخيمة فينزل في الأرض أغلبه حتى الخيمة تبقى مشدودة من الريح Jer vi znate da ovaj kada se zateže šator da se oni klinovi ili tako najviše se zabodu gdje najviše je to klina gdje u zemlji da bi on čuvao taj šator. E tako su znači i planine brda znači prave ravnotežu ili čuvaju znači ovu zemlju Allahom dozvolom. الغرب يضحكون علينا يقولون أن الجبال ولدت من الأرض Nevjednici se ovaj malo smiju na ovo naše tomačenje i kažu, znači, brda su nikla i same zemlje. Wallahu yukadzibuhum fa yakunu alqa fil ardi rawasiyan A Allah dželešanu govori drugačije. Znači, kod Allaha istina, a kod ovih je laž, kef. Spustio Allah dželešanu Znači, brda koja će, kažete, znači tu ravnotežu. Arrovasi, rajte se fina i da rade tape, tulpi bi silsila fina topol hadin filna. Šta je ova ravasi? Vi ste kad ide brod ili čamac, pa ima ono nešto željezo s onim kukama, kako se ono zove? Sidro. Sidro. Sidro. Pa se ono zabaci, ha? Da drži taj to ravnotež, to jeste da, هذا يسمى رواسي ovo se zove, znači, taj ravasi. طيب الرواسي من- يخرج من تحت ولا ينطى من فوق Ova, dobro, ovo, si- ovo sidro, jel tako izaže iz vode, jel ga bacimo od ozgo? Bacimo ga od ozgo, jel tako? إذا من الله بقدرته أنزل الجبال من فوق بقوة فساق أغلبها في الأرض فصارت مثل الوتد Subhanallah. Pa Allah Đelešanu iz svoje moći spustio nebesa koja su znači spustio stavno, spustio mislim na brda kaže nebesa spustio znači brda koja je koja su se znači u, jednostavno znači ukopala u ovu zemlju لذلك كما ذكرنا في الدرس في الظهر قلنا ال- الأرض إذا أراد الله أن يزيلها قال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا ينصح مكرما مثل القرآن Mi jutro smo govorili, znači, onome dersu posle sabaha kada Allah Đelešanu tjedne da uklone zemlju, kaže da će, znači, učiniti brda da budu poput prašine. فإذا زالت الجبال مادت الأرض Pa znači, kada nestanu brda, onda će zemlja madetil ard, kada trže. مادت تحركت Znači, زلزلت jednostavno zemlja će se potresti, nije znači stabilna bez tih brda. فأخرجت ما في بطنها A zatim će izbaciti ono što je u njenom stomaku. مثل العجل مال السيارة من عنده محل السيارات الآن إذا السي... العجل يرجف ماذا يفعلون يضعون له رواسي من الرصاص يثبته Vi ste vidjeli kada ovaj kada se koma znači felšira neki način ili kada nije, kako se on kaže, suradi ono nešto, ovi što, a, balansira, oni kad balansiraju, šta udare, one, one, jel tako, a, a ja, ona, že- one, one, one, željezne, one, na, one, one, one, limit će da jednostavno, znači, ustabili, فإذا رفعت هذا ماذا يحصل للعجل kada povodiš, znači, ove, ove željezne, يميل znači, vidiš kako ponovo točak, znači, nemaš pure, što bi kazao. من تمهيد الله لنا للأرض قال وج- ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا حتى ساخت في الأرض حتى لا تميل بكم الأرض وتبقون تعيشون بالسلام Pa iz, znači te blagodati prema nama Allah Želešanu je znači spustio ta nebesa koja znači ta, ta brda koja prave ravnotežu znači i ustabiljavaju, ustabiljavaju znači tu zemlju na kojoj smo mi. الآن اكتشفوا هم علماء الجيولوجيا كما يقولون أن ثلث الجبل فوق الأرض وثلثيه في الأرض I zato su Znači, ovi stručnjaci proučavajući došli do podataka da kad su proučavali znači brda, da dvije trećine brda je u zemlji, a jedna trećina je iznad zemlje. Kala wa halakana wal jibala utana wa halakanakum azwaja. A dalje kaže uzvišeni i vas kao parove stvorili. طيب الآن ما قال وجعلناكم أزواجا قال وخلقناكم أزواجا Sad ovdje Allah Žešanu ne kaže vođalnakum ezvađa, nego kaže stvorio sam vas u parovima. لأن الخلق هو الإيجاد من العدم Zato što stvorenja znači dolaze kao što smo kazali iz ničega. فآدم خلقه من عدم كان لا شيء ثم قبض الله من الأرض من كل التراب الأرض قبضة ثم صنعه ربنا ثم نفخ فيه الروح ثم خلق من آدم من ضلعه من ضلعه زوجته Vi znate Adem ali salatu wasalam da je bio ništa, ali tako? Pa je Allah Đelešanuhu, znači, odabrao te komade, znači, zemlje i svi dijelova i od toga stvorio Adem ali salatu wasalam, a zatim od njegova, njegovog rebra stvorio našu majku Havu. Bidanik Adam kunita min gajri abin wala um. Kao što je poznat taj vid, jel tako, stvaranja, Adem ali salatu wasalam, je rođen bez oca i bez majke. النصارى نسألهم لماذا تعبدون عيسى يقولون لأنه خلق من غير أب Pitamo kršćane zbog čega vi obožavate Isa ali salatu wasalam kažu zato što je on stvoren bez oca. Kullahum idam min babi aula أن يتخذ آدم ولدا لا يتخذ عيسى لأنه آدم خلق من غير أب ولا أم كيف؟ من باب الأولى هم قالوا نعبد عيسى لأنه خلق من غير أب قل إذا من باب أولى أن تعبدوا آدم لأن خلق من غير أب ولا أم Pa kaže, kad bi išli ovom logikom, kao što kršćani kažu, mi ovaj obožavamo i sali i sratu sad zašto je on stvoren bez oca, kad bi išli tom logikom, zar je pričali da obožavaju Adem, ali selam, jer on je rođen bez i majke i bez oca. I sad vaš poči, počinkom učinili, kaže uzvišeni dalje. I opet ovdje Allah subhanahu wa ta'ala ne koristi znači ovaj izraz stvaranje nego znači koristi izraz uđa Allah učinili إذن ربنا خلق النوم ووزعه على الخلائق الإنس والجن والحيوانات وغيره Znači Allah Želešanu je stvorio znači spavanje i podijelio ga među svojim stvorenjima i među insanima i džinima i hajvanima. ثم خاطبنا نحن فجعل نومنا نحن فقط سباتا A zatim se obratio Allah subhanahu wa ta'ala i samo znači naše spavanje počinkom učinio. Mama suvat. Šta bi ovaj počinak mogao da znači? Suvat u ma'nahu as-sukun. فإذا u الإنسان u قلبه u وعقله u ولسانه وكل شيء عنده كل حركة فيها في جسده تثبت لأن السبات هو من السبت وسمي يوم السبت سبتا لأن اليهود أمروا بأن يثبتوا فيه في البيوت ما يخرجوا لذلك لعنهم الله تعالى حينما صادوا يوم السبت Znači, zašto je kod nas taj san počinak? Zato što je poznato, je tako, kada čovjek spava, da sve stane. Znači, jednostavno, on se smiri tu i znači ovaj ostaje tako smiren, stabilan, stane. Pa kao primjer rad navodi šije, primjer radi sebe, subota. Zašto je dobila taj naziv? Zato što je kod židova, znači u njihovom vjerovanju, da se u tom danu sve prestaje rad, znači staje se sa svim poslovima, pa je zato taj počinak naš ljudskog roda različit od drugih. I velik, لن تجد مثلا كلبا يمكن أن تسرق منه عظمه إذا نام Pa primjer radi, pogledajte, čuk, možeš mu patak ukrest njegov, ili nešto, ili uzeti od njega nešto meso i odnijeti, on donio nešto tu, stavio pred sebe i opatlo ga malo, ha, šar planinac nešto jede i dođe neko krade mu hranu. A spava. إذا نام الإنسان قد تسرق ملابسه أيضا A primjer kad čovjek spava, možeš mu možda, možda odijelo ukrasti. Nećemo sad više detalja od sanjega ili pored njega, ali znači možeš mu ukrasti, primjer, pokrivaš sanjega, ali nešto da on ne osjeti. Lan tađi da džin jana, da ima jedu. Primjer radi džini, neš da naš kao čovjeka da spava, što mi je kazao 16, nego stalno, znači stalno kruže, stalno su u pokretu. أنت تنام ويأتي يعقد على رأسك ثلاث عقد يظل واقف Ti spavaš, primjer radi, on dođe i oko tebe pokušava na neki način ezijeti. لماذا جعل نوما نومنا فقط سبات Zašto je Allah Želešanuhu baš nas odabrao da je naš, znači, ovaj, naš, naša noć ili naše spavanje ovaj, počinak za nas. Ili naš san počinak jednostavno da mi potpuno, znači, ono, da kažemo, se isključimo, baš ono spavamo. لأننا أضعف الخلائق بحجمنا Jer smo mi, znači, otprilike najslabiji, najslabije stvorenje ovaj, po svom nekakvom ovaj, po svojoj konstrukciji. وخلق الإنسان ضعيفا Kao što kaže Kur'an, čovjek je slobid, znači stvoren kao slabić. جعله ربنا أوله نطفة وآخره جيفا وهو بين ذلك يحمل في بطنه البول والخراب pogledajte, znači čovjek stvoren je od ovaj od te kapi što mana džifa aha znači čovjek je stvoren od kapi na kraju bude jel tako samo struhnom u kosti i tako dalje dok je živ u samom svom stomaku nosi neđaset i tako dalje. فإذا جاء عصفور صغير يشرب من ماء فيه طين وروث دواب يطير وليس فيه شيء لكن إذا شربنا نحن رأس نمرض وقد نموت رغم أن العصفور لا يساوي إلى حجمنا شيء. Pa pogledaj, znači, dođe neka ptica i nešto, znači, pojede od nečega što je zatrovano i ode odleti. A znamo kako je njeno, njena veličina mala. Čovjek to pojede, iako je veći, znači, od te ptice, kaže umro. لأجل هذه الخلقة الضعيفة التي لا نملك من أمرنا شيء فيها قال رحمة مني ولطفا مني وعطفا مني أن جعلت نومكم سباتا حتى تنام ثم تجلس بعد النوم طويل I zbog toga je, znači, zbog te naše slabosti, koja je, znači, evo vidite, ovaj, u ovome opisu, zbog toga je Allah Želešanu učinio naš san da bude počinkom, da baš ono, odmori se sve, svi naši ovaj dijelovi tijela, kada bi, kad se probudimo, kada ustanemo, da budemo ponovo, znači, ovaj, odmoreni i spremni za nove nove umore. No, خذنا دقائق كذلك لأن هذول الذين يسمعوننا من أستراليا وأمريكا هم ما تعبوا معنا الحاضر أولى من الغائب Pita šeh, kaže, jel dosta ćemo stat? Kaže, Marko, ova braća koja su sa oni su vjerovatno umorne lovi za Australiju i Amerike, sa Čoškova do Njavuka. Oni, ovaj, će se tek umoriti ako mi sad prekinemo. Pogotovo braća kad se najedu, onda se bore. O ovome malo prije smo govorili. Enokinu kalilen, amin. Hoćemo još malo da, da ovaj završimo pa da onda spavamo trojica maša u glavom, to je tako većina, pa će nokne nokne. I ja sam da ću morat. Znači, tešte se sa mnom. ثم قال ربنا أيضا منة منه سبحانه قال وجعلنا الليل لباسا A zatim uzvišeni kaže i noć pokrivačem dali. من لم يقول خلقنا لأنه خلق الليل والنهار الآن ليل الأرض غير ليل القمر غير ليل الشمس غير ليل الفضاء الخارجي ليل الأرض يختلف لذلك قال أنا رحمة بي جعلت ليلكم لباسا Isto tako, znači, Allah Žešanu ovdje kaže oblik da je učinio, a ne kaže oblik stvorio. Iako je Allah taj koji je stvorio, je tako? Međutim, zato što ova naša noć, po ovim svim znači, opisima kakav je taj čovjek slabić, znači njemu je iz milosti Allaha te velike utala prema nama i njegove dobrote prema nama, on nam je znači noć učinio pokrivače. ووصفه باللباس لأنه يستر اللباس يستر الإنسان I opisao Allah Đelešanu ovu noć da je ona pokrivač, kao što je znači odijelo pokrivač tijelu. I vi znate da odjeća tako čuva čovjeka od razni nedača. لضعفنا نحن جعل هذا الليل لنا لباسا يلبسه لذلك لا ترى إنسان يأتي الليل إلا وينعس حتى ولو كان نائما في النهار والدليل هذا <laughs> pa ćeš vidjeti, znači, Allah Želešanu i svoje milosti svog, ovaj, svog svoje, svoje, svoje blagodati prema nama, učinio je znači da je ovaj noć pokrivač za nas. I čovjek koliko god spavao, navedeš je primjer, ne znam koga je prozvao ovdje, ovaj, koje god spavao po danu, opet ćeš vidjeti po noći da se on bori jadnik da ne zaspe. Pa hajmo, ko pije Red Bull, ko ne pije, traži se kahva, ovo ono, da bi nekako, ali znači jednostavno to je pokrivač koji i tebe hoće da pokrija, ti ko pol ne da da se pokriješ. Pa često vidimo da ne uspiješ. لذلك حينما جعل هذا في خلقة الإنسان أنه إذا جاء الليل سكن سكن الجسد أعظم الله أجر من قاوم ذلك وقام يصلي من الليل Zbog toga, znači zbog ovoga samog ambijenta koji se dešava, da je čovjek osjeća, znači, to nekako da se sve smiruje po noći i da čovjek, znači, ima potrebu ovaj da odmara i sad zamislite čovjeka koji u takvom tom obliku i opisu te, tog pokrivača te noći ustane i razgovara sa svojim gospodarem, klanja. Koja je to onda nagrada? Znači, znači jednostavno pobjedi te sve svoje znači, slabosti, taj san i to što ga obara i on ustane, abdesti se i klanja. Šta klanja? Propisa namaz, je li dobro ovdje? Ođalina A zatim kaže uzvišeni i dan za priređivanje odredili. ومعاش يعني وقت للمعيشة لذلك حتى الدول اللي يسموها المتقدمة الذي يعمل في الليل يضاعف له الأجر غير الذي يعمل في النهار لأن هكذا فطرة الخلق مؤمن وكافر أن النهار للمعاش والليل السكن فإذا اختلف الموضوع يضاعفون له الأجر I ovdje Allah Žešanu kada kaže i dan za privređivanjem odredili, znači čovjek jednostavno po danu može da, da ne spava, da radi, da se kreće, tako dalje. Pa ćemo vidjeti ove zapadne države koje su napredne, uvele su da ko radi, primjer radi noćne smjene, povećaju mu platu. Znači veća je satnica i veći je znači dohodak kada se radi u noćnim smjenama nego kada se radi po u smjenama po danu. واعلموا أن الليل والنهار خلقتان ليس النهار هو بسبب الشمس وليس الليل بسبب غياب الشمس Znači, i noć i dan su dva Allahova, znači, stvorenja, znači dva stvorenja, nije dan zato što ima, znači, ovaj, što ima, znači, sunce, sunčeva svjetlost, niti je noć zato što je, što je, znači, ovaj, došao mrak. Dan je Allah ta'ala od lejli ila javša, od nahari ila, od والله خلق الذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها نحن الآن نعتقد من يجلي الثاني يجلي يعني يوضح نحن نقول أن الشمس توضح النهار وهكذا لكن الله يقول لا قال النهار يوضح الشمس قال والنهار إذا جلاها Znači, šeh je ovdje sada napravio ovaj to poređenje sa drugim kuranskim ajetima i sure iz, znači, džuz amme, gdje Allah te barek evo ta'ala, znači, ovdje ovo su nam dokaz koji nam pojačavaju ovo mišljenje, znači, da, da Allah tvrdi da je obrnuto, znači, da dan utječe na sunce, a ne sunce na, je tako šeh? Na ovaj, malo sam nije umodan, pa ako zaspem, probudite me, ovaj, na dan. Ejda. قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر متسابقان Znači vidimo da ovaj i kaže i sunce ne može ovaj mjesec prestići. Znači oni se oni su oni se kreću znači ne prestižu se. ولا الليل سابق النهار Znači, niti noć prestiže dan. Znači, Allah je Želšan svakom tom stvorenju odredio prostor za njegov, za njegov ulogu. لذلك يضحك علينا الغرب وهذا عقيدة اليهود بتشويه صورة العقائد الصحيحة أنهم يفهمون أن الليل هو بسبب غياب الشمس والنهار بسبب طلوع الشمس وأن الشمس لأنه لا يوجد ليل ولا نهار إنما هو ما نراه من تأثير الغازات في السماء فتكون سوداء وتكون زرقاء وتكون حمراء كل هذا غير صحيح نعود إلى الآيات ونقرأ ماذا خلق الله رحمة بنا نحو الضعاف e zbog toga mi ne smijemo padati na, na te svoje postavlja da kažemo tako zapadna civilizacija koja kaže da ovaj je dan je zbog toga što postoji sunce ili noć je zbog toga što je mrak ili zbog određene znači ovaj događanja u asioni oblaka i tako dalje mijenja se neko stanje to je sve znači njehova njihove izmišljenje mi se moramo znači vratiti onim činjenicama koje je postavio Kur'an i ne može biti ja ono što oni kažu i ubjeđenje u ubjeđenje ono što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plenetoj knjizi. Pa vidimo, znači, sad smo dobili mi vjetkim da ste i vi i mi podobro, znači, umorni. I ponovo znači kažemo je وَخُلِقَ الْإِنسَانُ بَعِيفَ Čovjek je stvoren slabićem. Ta, sa ovim ćemo se inša Allah e, za se zadovoljiti, a pred nama je sutra opet inša Allah dan i noć, pa ćemo se ako Bog da tamo gdje smo stali ponovo nastaviti ja bi znači ovu priliku iskoristio da se za trenutak obratim braći koji nas prate dirjem Dunjaluka halalite nama koje je bilo znači slabosti u prevoženju iako u datom momentu niste mogli da se do kraja koristite mi pokušavamo da neki način samo osjetite kada bi mogli malo onoga što je nama ovdje priušteno ali uz Allahu te bareke u tala pomoć i vi ćete imati nagradu za ti, zato što samim tim odvajate vrijeme da se na neki način suosjećate sa nama u ovim našim dobrotama pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas okupi na hajru i da naše i sastajanje i rastajanje bude Allaha radi subhanahu wa ta'ala naša zadnja dova je hvala Allahu gospodaru svih svijeta والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته